Ասֆալտապատ ճանապարից դուրս խոտածածկ արահետով բարձրանում ենք, թթենու տակ պարկած ոչխարների կողքով անցնում, մի քիչ էլ բարձրանում ու հասնում Սարգսյանների տուն։ Բազմանդամ ընտանիքից եւ ոչ մեկը Բաքում չէր։ Նարեն, Մանեն ու Էրիկը տանն էին, մյուսները գյուղամիջում։ 47 տարեկան Տիկին Գայանեն 7 երեխայի մայր է։ 5 տղա, 2 աղջիկ։ Մենք 5 տոն պիտի սարքիք ստա։ Սարքիք ջանորնը սաղն իրանք սարքին։ Հեսա երկուսը կա։ Մատա իրեքը։ Մատա <laughs> իրեքը։ Ախե լավ կին ասպեր ասպեր զիրա գտարան մի գիտի քմեկ են սարքին տեղալի։ Կամաց կամաց մի քմեկ անի։ Մեծ տղան 23 տարեկան է, փոքրը 3։ Երբ Էրիկը ծնվել է, 2 օր անց Որդին բանակի սննդատուն է եկել, նրանց հետ միասին տուն վերադարձել։ Որդիների անունները հաճախ է խառնում։ Ամուսինը Գարսևանն էլ միայն խառնելով չի սահմանափակվում նաև մոռանում է։ Ասում են ծիծաղում։ Վահագ վաչե վահե վահե էսմեն հեմեն։ Վախտանում ես շին։ Ջավահեն ծնստա վահագա տերնում վաչե տերնում։ Ակարեվոր իջն է դա խլունքնին։ 7 երեխաների ճաշակով օրական 3 անգամ հաց եփելը, հովհարային անջատումների գրաֆիկով լվացք մակրություն անելը այդքան էլ հեշտ գործ չէ։ Матка что суппортом, че меня стимут, он димут, не масса что. Придёт хармар. Карм заставит танец варха, eso. Տայմի փաբը ծուխոտիկ։ Մսակե չի։ Իփած մեծ ընդհանրապես ամիսներ ավենիգի ինչի։ Հաջա խրամուկ դյուր վալդե հա։, հա դե Քյուրիտուսն դա դե հա։ մոտը մստո, կատոշքան թող։ Բաս դու ժարիտա, կատլետա, խրավազանից քեզ փոխսնոչ ես, յոնից օդի։ Դա ստուգ խույրը գոտում։ Օրվա ընթացքում որքան հաշտ են, մի քանի անգամ ավել, խռով են լինում։ Կռվում են, խաղում, ներվերս ուտում, ասում է Գայանեն։ Միևնույն ժամանակ տունը տուն չէ, երբ նրանցից մեկը տանը չէ։ Սուրճի ժամին դեռ 7-ը չեն մասնակցում։ Փոքրերը նստում են, խառնվում մեծերի խոսակցությանը, բայց այդ ճաշի սեղանին փոքրերը ոչ մի դեպքում հերթ չեն տալիս։ Բայց նրանք ծնողների համար երրորդը ձեռք են օգնական։ Դե խոնձը ապրազնք, это тенши, վերացիկ մնաման մերերած ու կարեչքան։ Տասը հա, ինչի կարող տեք սնխոնքի։ Թա հա, կուջինան բռնած են երիգնալա հիչան, են վեդրամը բռնման ասմուսեն բոթու ջուրի բերոսրու, իտելա պիրի բսնան, իտելա քնայ։ Տան հիմնական եկամուտը Մարտակերտի շրջանի Դրամբոնի հանքի աշխատանքից էր ստացվում։ Շրջափակման պատճառով տղաները գործազուրկ են դարձել։ Հիմա ապրում են երեխաների նպաստով ու ամուսնու զինվորական թոշակով։ Տիկին Գայանեն ու ամուսինը արդեն մտածում են երեխաներին սեպտեմբերի 1-ի նախապատրաստելու մասին։ Դիշերա։ Դախր հենլա գործունելիս հիշտ արել, դեմի ու գործը փակվալա, հանքը փակվալա։ Հայ դաշկոլը գործում են դեղան արդեն սեպտեմբերի կեմը։ Գեպետից այ հսկաշի։ Եսա կենամ չում, եսա կենամ չում, անցած տարվանը կենամ չում։ Այս հա, մին աղջկանը ստիշավարուն տակալ են, նրան այմ հզում։ Ինչեւ ասեմ, փակվողը լավ արել։ Առուտրական է գալիս, թաղերում ու չին չում կլա։ Ամեն ինչ իրեն սկլա, կես-կես տամք լել։ Բայց դի պետք է ցկեդո, նորդին քես քաղաք։ Մին ամենա, նո, բրակ վնամանը 10 քանի հազարա տասավ կտամ, ռոձ այնքան կշցնում է։ Գայանեն ու Գարսևանը հակառակ երեխաների հարմարվող են։ Ընտանեկան դժվարությունները սովորական են դարձել 44-օրյա պատերազմից հետո երկրորդական։ Հիմա Թշնամին ուղիղ նայում է ճանկաթաղի իրենց երկու տներին էլ։ Վտանգը մեծ է, բայց հայրենի գյուղում ապրելու ցանկությունը ավելի մեծ։ Շենտագուն կիլոմետրն է քաղաք, կինա մարտակետի կինա։ Կինա դες ասում պաս Չէ, եդեք տեղում, կարեմ չկերես տեղելով։ Մի ազնով շուտանիք ետեղանք շենը։ Հարևան տանը Գարսևանի եղբոր ընտանիքն է ապրում։ 5 երեխա էլ իրենք ունեն։ Երբ աշխատանքից հոգնած տուն է գալիս ու բոլորը միասին խաղում, գոռում կամ լացում են, չգիտի տնից դուրս գա, նրանց տնից հանի, թե Զրուցակիցներս վաղուց երրորդ տարբերակ են ընտրել։ Նրանց լացի ու ծիծաղի ձայնը լավագույն օրորոցայինն ու զարթուցիչն է։ Բազմազավակ ծնողները նորաստեղծ ու արդեն վարժ ընտանիքներին խորհուրդ են տալիս շատ երեխաներ ունենալ։ Պատերազմում զոհված տղաներին փոխարինել չենք կարող, բայց նոր կյանք ստեղծել կարող ենք։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։